Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. адной з мінулых перадачаў я зрабіў выснову пра тое, што Менск не тога духоўнага маштабу горад, каб быць сталіцаю Беларусі. Усё тут плыве, руйнуецца, будуецца без аглядкі на гарадскую традыцыю і няма тых кіёскаў, дзе ты дзіцёнкам набываў свае першыя паштовыя маркі. Урэшце нішто не назапашваецца, не паўстае той каляррытнай публікі, якую можна было назваць карэннымі менчукамі, ад рознымі ад такіх самых варонішцаў ці тамбоўцаў. Таму сталіца краіны разлітая па ўсім целе Беларусі, тады як правінцыя сканцэнтраваная менавіта ў Менску. Не маю намер адмаўляцца ад сказанага, Аднак Менск ад гэтага нікуды не дзяецца. Справа не ў сталічным статусе, а ў праблемах аднаго з найстарэйшых гарадоў Беларусі. Справа ў тым, што менскую духоўнасць трэба ствараць. Гэта значыць расстаўляць па сённяшнім горадзе свае кіёскі з паштовымі маркамі. Няхай сабе і толькі віртуальныя. Таму сёння мы працягнем менскую тэму, бо ўрэшце тое самазнішчэнне гораду пра якое ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пісаў яшчэ сыракомля гэта пэўная дадзенасць а духоўнасць і вобраз места гэта суб'ектыўнае дзеянне дарэчы яшчэ одно сведчанне тае зададзенасці нядаўна спаткалася мне ў кнізе ўспамінаў эпізоды яўхіма кіпеля Беларускае жыццё ў Мску на пачатку двадцатых гадоў было вельмі актыўнае. Я працаваў у тэрміналагічнай камісіі, а хутка стаў працаваць і ў розных школах. Працаваць было нялёгка. У Мску было шмат зрусыфікаванага элементу, а тут яшчэ пачалі пад'язджаць і новыя русыфікатары. Словам, што тады, што цяпер, што да таго. Але сёння гутарка пра іншае, пра нягледзячы на І таму пачнем з самага выгоднага месца, дзе ў Мску можна шукаць Менск і ляпіць ягоны вобраз. З гарадскога парку, а менавіта з парку імя горкага. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Я попрасіў сённяшніх удзельнікаў перадачы выказаць свае думкі пра менскі парк горкага і ў выніку атрымалася нібы я сустрэў гэтых людзей у гэтым парку просто ішоў прысадамі спыняў іх на іхных звычайных маршрутах і прасіў падзяліцца распавядаючы пра свае пачуцці яны пачыналі кожны гаварыць пра сябе нават мімаволі гэтак чалавек гаворыць пра нешта большае пра з'явы у якіх ён адлюстроўваецца нібы ў люстэрку і тады я зразумеў, што выбар парку быў зроблены слушна. Вось глядзіце у паркавых прысадах спяшаецца на заняткі ў інстытут замежных моваў выкладчык. Дарогай ён паспявае кінуць вока на тое, што яго атачае і зрабіць некалькі высноваў рабіць высновы гэта ягоная праца бо ён акрамя ўсяго іншага яшчэ і заснавальнік тоўстага літаратурнага часопісу архе і клічуць яго андрей дыньку неяк запытаўся ў сваіх студэнтаў перакладчыкаў якія ў іх улюбёныя месцы ў менску аказалася што апроч абавязковых траецкага прадмесця праспекту скарына ў некаторых нават праспекту машэрова незалежна ад полу нацыянальнасці і веравызнання усе яны надта палюбляюць паркі што разлегліся абапал свіслачы Звязана гэта мабыць не толькі з добрымі асабістымі ўспамінамі але і з асаблівасцямі менскага урбанізму і з блізкімі вясковымі каранямі многіх мінчукоў і гасцей беларускай сталіцы ну дзе яшчэ ў менску пабачыш валёрку дзе пасядзіш калі тваёй стыпендыі не стае на кавярню дзе выпіш піва Дзе яшчэ можна лавіць э, рыбу у самом цэнтры гораду Урэшце дзе адзінае месца ў Мску э, дзе растуча альшына альбо э, сербскія елкі Дамы у нас непрыгожыя дарогі разбітыя ліфты абшарпаныя музеі бедныя Зато у нас шмат зеляніны. У свой час Мск ганарыўся тым, што гэта самы зялёны горад Еўропы по плошчы э, зялёных прысадаў на душу насельніцтва і в сэрцы гэтых менскіх нетраў паркі горкага і купалы у якіх і помнікі песнярам двух братніх народаў гэта там на лаўцы горкага на пачатку 90-х нехта ўпарта пісаў быкаў агент сіёну а цяпер э, там самае паведамляе нам часопіс лямда на круглая лей лакалізуецца адна з мясцовых э, плешак э, то бо месца ў вечаровых спатканняў аматараў аднаполавага кахання Тым беларусам, што мала падарожнічаю, часта здаецца, што ўсё ў нас горшае, меншае і бляднейшае, чым у Еўропе, толькі дрэвы такія самыя. Пасля калі яны выязджаюць у Еўропу, аказваецца, што і гэта неправда. І дрэвы ў нас ніжэйшыя, не такія прыгожыя, дуплістыя, такое ўражанне не маюць перспектываў для росту. Э, ну ясна паркоркага мае плошчу ўсяго 30 гектараў у магілёве напрыклад парк мае плошчу 406 гектараў мы так любим менские парки бо магчыма гэта адзіная нязменная з таго что ёсць у менску вечная зеляніва летом вечное золото в осені вечное абуджэнне на прадвесні у гэтым парку под хвоямі 27 чэрвеня 41 -го году адпачывалі мыліся галіліся нямецкія салдаты увайшоў шуменск а цяпер на кожным скрыжаванні ягоных алеяў нудзяцца міліцыянты ў некалі чырвона-зялёны правадыр гуляе ў хакей мабыць і нашы ўнукі яшчэ будуць чэпляцца за парэнчы агляднага кола а дрэвы во парадокс беларусі гэта самы вечны матэрыял бо нават калі іх вырубаюць под корань ты яны падымаюцца з-пад кораня. Ды і не вырубаюць беларусы дрэваў. Дрэва для беларусаў гэта нешта святое. Бурылі церквы, бурылі тэатры. Але рэдка чыя рука не спыніцца перад дрэвам. І таму, калі ў Мску сталі вырубаць таполі, што э, сваім пухам выклікаюць алергію ў многіх жыхароў горада, то і алесь разанаў і э, маэстра Фінберг падпісалі лісту іх абарону, які адразу надрукаваў вячэрні мінск мы мало можем сказать прикладов, коли гэтак жа наша интеллигенция и наша пресса обороняла набытки белорусской культуры. И у этой святости древов и любови до их и есть, мабыть, некая наша самая глубинная и самая важная паганская сутность. Андрей Дынько разважае пра паганскую сутнасць беларусаў, спяшаючыся пры гэтым на заняткі ў інстытут замежных моваў а недзе побач нікуды не спяшаецца северын квяткоўскі які піша артыкулы ў нашу ніву северыну вельмі дарагія згадкі ягонага дзяцінства калі ён часцяком бываў у гэтым парку піў тут віно і карміў вавёрак дарэчы некалі ў парку былі яшчэ і алені каменная праўда але мабыць кожны тагачасны менскі дзіцёнак мае фоткі дзе ён разам з аленем